Els farmacèutics catalans han descartat tancar els seus establiments en protesta per l'impagament de la Conselleria de Salut de les receptes públiques que han dispensat des del novembre de l'any passat. La mesura va ser votada ahir per un 51% dels apotecaris, però els seus col·legis professionals s'havien compromès a impulsar les propostes que reunissin dos terços del total dels vots. De forma general, els farmacèutics consideren que tancar els seus establiments no exageraria cap pressió sobre els responsables de salut i economia. Els farmacèutics sí que portaran a terme tres de les mesures més votades. En primer lloc, una manifestació fins a la plaça de Sant Jaume, un dia per concretar de la setmana que ve, la reclamació legal de la Generalitat dels interessos de demora que acumulen els seus impagaments i, finalment, reunir firmes en defensa de les farmàcies per entregar-les al Parlament de Catalunya i al Parlament Europeu. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va advertir que no pot garantir cap data de pagament per als farmacèutics, una posició que va justificar amb la dificultat de finançament de la Generalitat per l'actitud del govern central. La situació immediata i futura de les 3.200 farmàcies catalanes és crítica i molt greu, segons ha reiterat Jordi Adalmases, president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. Moltes farmàcies, calculem que un centenar, ja no, rebrà, ja no reben subministrament de fàrmacs d'alguns dels seus distribuïdors perquè no els poden pagar va afirmar Dalmases. Les pròximes setmanes es produirà un desproveïment progressiu dels medicaments més costosos i que no sol·licitin per encàrrec. En aquests moments ja hi ha dificultats per al subministrament dels fàrmacs, va afegir. 14 farmàcies catalanes ja han tancat les seves portes, una situació que mantindran de forma provisional durant els dos pròxims anys. Si un cop transcorregut aquest temps no disposen de recursos, el tancament serà irreversible.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 La, en consonància amb aquest sentiment, el Consistori de la capital catalana ha presentat un pla que, entre d'altres objectius, pretén multiplicar esforços en 26 barris de la ciutat, entre ells 5 de Sant Andreu, que requereixen una atenció especial. Un eufemisme que el que ha fet diu és que tenen problemes evidents de brutícia i que exemplifiquen en un cas tan paradigmàtic com és el Raval. Doncs el que hem sabut és que cada dissabte en quatre d'aquests barris es desplegarà un dispositiu especial que simultàniament es dedicarà a enllustrar la via pública mitjançant equips mecanitzats o amb aigua a pressió retirar bosses i objectes abandonats, netejar les zones verdes i jocs infantils, esborrar grafits o sanejar contenidors i papereres, entre altres tasques. Aquestes actuacions s'aniran encadenant en cadascun dels 26 territoris entre les 4 i les 8 setmanes. A Sant Andreu, els barris on es farà aquesta tasca necessària de neteja seran Bon Pastor, Naves, La Sagrera, Trinitat Vella i Baró de Viver. Una de les altres accions que l'Ajuntament té previst implantar i que han estat presentades per l'alcalde Xavier Trias és una prova pilota en quatre districtes per esborrar els grafits de les persianes dels establiments comercials. Després del fracàs d'una iniciativa similar que ja va tastar a la Ciutat Vella, el consistori ha decidit subvencionar directament al cos uns 200 euros d'aplicar un tractament contra les pintades als botiguers que s'adhereixin a la iniciativa. Això sí, a canvi aquests hauran d'encarregar-se d'esborrar els tacs o gargots que apareguin a la seva persiana. I parlem del districte de Sant Andreu perquè eh, ha sortit ara amb una iniciativa que és allargar els programes socials del Pla de Barris del Bon Pastor Baró de Viver. Al darrer plenari del districte es va presentar d'altres mesures de govern, com ara la commemoració de l'aniversari del pintor andreuenc Joan Verdaguer i una altra sobre promoció de l'envelliment actiu del districte. El grup municipal ha presentat al Consell Plenari del Districte de Sant Andreu tres mesures de govern que s'impulsaran des del districte. Una d'aquestes mesures contempla el poder ampliar els programes socials que s'inclouen dins el Pla de Barris del Bon Pastor i el Baró de Viver durant tot l'any 2014. I és que l'any 2010 es va iniciar el Pla de Barris en aquests dos districtes de, barris del districte. Enguany és l'últim any de vigència d'aquest pla i des del govern municipal es considera necessari ampliar la durada dels plans socials i sociolaborals per tal de poder donar resposta a les necessitats dels veïns de la zona, tot treballant per millorar la seva qualitat de vida. Així, el que es fa és repartir de manera més adequada els fons previstos per a aquests tipus d'accions durant l'any 2013 per tal que també es puguin dur a terme l'any 2014. En total, es destinaran doncs 352.000 eh, euros a aquestes iniciatives que es distribuiran amb un 60% d'aquest any i un 40% l'any vinent. La continuïtat dels programes amb posterioritat al 2014 s'anirà dotant en exercicis futurs. En concret, els programes es destinen d'una banda a dones, infants i joves, i de l'altra itineraris, participació i mediació, com per exemple programes de mediació comunitària i veïnal, promoció de la participació ciutadana, dinamització i senyalització d'itineraris en espais cívics i d'ús esportiu, programes d'interculturalitat mitjançant les dones, activitats extraescolars i dinamització d'infants i joves, entre d'altres. Aquests programes es gestionen la Fundació Privada de Desenvolupament Comunitari. I ara parlem del Centre de Salut Isabel Roig de les Casernes de Sant Andreu perquè precisament dilluns obrirà les portes. Dilluns obre portes al Centre de Salut Isabel Roig Casernes Sant Andreu, al carrer Fernando Pessoa número 51. Aquest és un equipament amb una àmplia oferta de serveis sanitaris que incluirà atenció a l'urgència de mitja i baixa complexitat i atenció continuada, atenció primària de salut, atenció mental i hospitalització intermèdia. Doncs parlem-ne a fons, hem de dir que la posada en funcionament del centre de salut es farà de manera progressiva. Dilluns inicien el funcionament els següents serveis. El nou centre d'urgències d'atenció primària, que és més conegut o serà més conegut com a CUAP, a les casernes de Sant Andreu. També hi haurà el trasllat del Centre de Salut Mental infantojuvenil juvenil Sant Andreu, el trasllat del Centre de Salut Mental d'Adults, a Sant Andreu i el trasllat del Centre de Dia de Salut Mental d'Adults de Sant Andreu. Posteriorment entrarà en funcionament el Centre d'Atenció Primària i l'Hospitalització Intermèdia, amb l'objectiu de poder conèixer de prop el nou espai abans de la seva posada en marxa. El proper dissabte, 16 de març, tindrà lloc una jornada de portes obertes, de 10 del matí a 3 de la tarda, a una de la tarda, perdó, de 10 matí a una de la tarda, amb visites guiades a les 10, a les 11 i a les 12. Doncs sí, això serà aquest dissabte i, evidentment, dilluns tindreu doncs, una àmplia informació sobre com ha anat aquesta obertura. Ara parlem de que ja es coneixen els veïns de Sant Andreu que rebran la Medalla d'Honor de Barcelona d'enguany. Les medalles d'honor de Barcelona l'any 2013 s'otorgaran a Juan José Moro i a Montserrat Cararach. Eh, en el cas de Juan José Moro se li otorga per la seva iniciativa en pro de les persones amb discapacitat, les seves activitats com a persones que formen part d'un barri o d'un territori i en pro de la seva defensa del teixit associatiu, com a clau per a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri. Pel que fa a Montserrat Cararach, se li otorga per la seva iniciativa en pos de totes aquelles persones més necessitades i pel seu treball incansable, discret i constant per les persones del seu poble i de la seva ciutat, des de la vessant professional i des del voluntariat. Moltes doncs, felicitats als dos! Doncs ja ho sabeu, en Juan José Moro de SEM Catalunya i la senyora Montserrat Cararac seran els que rebran aquest any per part del que és el districte de Sant Andreu la medalla d'honor de Barcelona. I ara entrem ja en plana cultural perquè volem parlar-vos d'una activitat que precisament es farà aquesta tarda. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix una xerrada sobre el consum d'energia. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle de xerrades t'interessa la xerrada Som Energia, compromís des del consum. El ritme productiu de l'actual model econòmic està esgotant els combustibles fòssils mentre grans corporacions multinacionals els controlen i especulen amb ells. El fals mite que un alt consum d'energia significa una millor qualitat de vida deixa creu, greus impactes socials i ambientals. A més, les tecnologies de producció d'energia ideades sobre criteris de rendibilitat econòmica són contaminants i ens exposen a residus i perills d'alt risc. Som Energia és una cooperativa que treballa per assolir un canvi de model energètic promogut per iniciativa i participació ciutadana. Busca generalitzar el consum d'energia verda engegant projectes de generació d'energia de manera descentralitzada i de producció local a partir de fonts renovables. Així, doncs, eh, Som Energia serà aquesta tarda a partir de les 7 a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i que es troba al carrer Galícia número 16. També hem de dir-vos que aquesta biblioteca té un Facebook, que és www.facebook.com barra viptrinitatvella i per més informació doncs, podeu anar a www.bsn.cat barra viptrinitatvella. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, un programa doncs, que serà força farcit d'informacions, per tant no perdem més temps i entrem ja directament en el nostre programa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit. Fins ara! Música Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Comencem el nostre programa d'avui, tal com us dèiem en titulars, parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre el consum d'energia. I per parlar-ne doncs, tenim el responsable d'aquesta biblioteca, el senyor Sergi Draper. Molt bon dia. Hola, bon dia. Sí, digue'm. Ara et sento. Molt ah. bé. <laughs> sí. Doncs hem de dir que aquesta tarda a realitzar dintre del que és el cicle de xerrades t'interessa una xerrada sobre energia. Com es presenta aquesta xerrada? Doncs, mm, bueno, creiem que, <laughs> que, creiem que molt bé. Aquest tipus de mm. xerrades les estem fent en relació al centre d'interès que tenim a la biblioteca, que són moviments socials, uh mm-hmm. -huh. i vam pensar que bueno, el projecte de la cooperativa Som Energia, uh era força interessant com per portar-ho aquí al barri, que la gent del barri sabés una mica el, el, el que és aquest projecte cooperatiu. Uh -huh. Perquè uh, quin, com, quin compromís hi ha de, de, de consum amb, el, amb, amb aquest tema? Bé, eh, sí, hem posat el, aquest títol a la xerrada, eh, uh -huh. compromís des del consum, una mica per visualitzar el fet de que bé, el, en la societat en la que estem moltes vegades el nostre compromís també passa pel, pel que consumim i com consumim, no? Uh -huh. I bé, era una mica oriental la xerrada cap a, cap a aquesta visió. -huh. Mm-hmm. Som Energia és una cooperativa que comercialitza electricitat 100% renovable. Uh mm-hmm. -huh. I bé, és una mica en la situació en la que tenim a nivell de planeta, no? que està completament exhaust de recursos naturals, sobretot del que són els combustibles fòssils. Uh mm-hmm. -huh. eh, bé, pensem que una mica passa per la nostra activitat com a persones eh, això es passa pel, per, tant per la reducció del consum com per intentar que aquest consum energètic tingui una altra procedència no? de l'energia verda. Perquè el ritme productiu actual està una mica acabant amb, amb aquests combustibles mm, que, trobem, sí. que trobem a la natura, no? Sí, bueno, el sistema econòmic eh, que tenim no, es, no preveu és a dir, se basen en la producció de, de serveis i de productes, no? Uh -huh. I tota la despesa energètica que se fa en aquesta producció, uh -huh. perquè són d'on se treu el benefici de la producció d'objectes i de mercaderies, doncs no tenc, no tenc en compte. Mm, el sistema econòmic només pensa en l'avui i en el benefici d'avui. Uh -huh. I no se, no se tenen en compte pues, el, les dificultats que podrem tenir d'aquí no gaire temps, uh -huh. no gaires anys, en el, el que és una mica pues, quan s'esgoti pues, tot el petroli o tot el carbó o tots aquests combustibles fòssils uh -huh. amb els uh-huh. quals hem estat funcionant fins ara, no? des de fa temps, però fins ara hem estat funcionant amb aquests combustibles. Perquè les multinacionals eh, serien les, una mica les que controlen tot aquest tema, no? Eh, sí, bueno, el, el, clar, tal com està tal com està organitzat tot, són les corporacions multinacionals les que controlen una mica la producció i la distribució de, de l'energia. Uh mhm. -huh. Doncs el que provoca això és també, a part, és que estiguem exposats una mica a a les davallades de la borsa o, del, o dels mercats, no? de la valoració d'aquestes aquest, energies en els mercats. Uh -huh. I eh, hauríem de trencar una mica el, el mite que un alt consum d'energia no significa una millor qualitat de vida, per això. Sí, sí, suposo que tenim aquesta mentalitat no? de que quanta més producció significa que més avançada és la societat i potser hauríem de començar a pensar d'una manera diferent, no? Uh -huh. És evident que el progrés continua i que tothom vol tenir un, una vida més confortable. Uh -huh. El que passa que hem de pensar també en l'impacte que això genera en el planeta i si uh-huh. val la pena mm, aquest progrés o aquesta manera de progrés, no? També. Uh -huh. Clar, perquè eh, tot el, el que és aquest tipus d'energia de, doncs a vegades és contaminant i ens pot exposar a residus, o sigui, perills. Sí, clar, és, això és una mica, no? Bueno, ara aquesta setmana que se celebra el segon aniversari de l'accident de Fukushima, que és l'accident d'una central nuclear més recent que tenim i uh -huh. també força devastador al nivell de, de Txernòbil, se, se veu això, no? sobretot el, els dies següents, quan se plantejava una mica el, el, el fet de la necessitat, no? d'aquesta necessitat que té la societat per a sobreviure, no? ja sigui mm. quan fa fred perquè necessitem calor, no? mm. quan fa calor perquè necessitem fred. I el, mm, tot això s'avança i avança cap a una exposició mm, ja no només d'esgotar de, de, els recursos, sinó també dependre d'energies que són molt contaminants uh mhm. -huh. o que tenen un alt risc d'accidents i els accidents són devastadors. Vaja, un accident nuclear és completament devastador. Uh -huh. Doncs nosaltres volíem que vingués la, la gent de la cooperativa de Som Energia una mica també per, perquè ens expliquessin tot això, sí, perquè ens expliquessin una mica el, com se mm. pot avançar cap a un, cap a un model d'energia o un model energètic que sigui menys perillós, menys contaminant mm. i que tingui més sostenibilitat també. Per tant, una de les alternatives seria el consum d'energia verda. Sí, sí, bueno, no sé si una de les o l'alternativa, no? Uh mm-hmm. -huh. I tornem una mica al que comentàvem abans del, del, del tema de les corporacions multinacionals. Eh, fa molt de temps que existeixen les energies renovables i mm-hmm. per alguns interessos no se li està donant la, la força que, que o no s'estan explotant tot el, en tota la seva capacitat, no? Uh mm-hmm. -huh. I bueno, és, és una mica que, que van en contra nostra, no? De fet, nosaltres un país amb tant de sol, amb regions en les que tenim molta força del vent, doncs no s'està no aprofitant tot aquest recurs, no? Uh -huh. Hola, bon dia. <clears throat> Sóc Susana, una col·laboradora. Eh, aquesta xerrada la dona una cooperativa que és Som Energia i és un clar exemple de que Mm, podem, eh, des de la participació, participació ciutadana, podem fer front a aquestes multinacionals i enllaçar, doncs, iniciar un camí cap a les energies renovables, oi? Sí, sí, la, in la intenció una mica de la xerrada és aquesta, visualitzar el fet de que eh, les persones, els ciutadans, quan ens, quan ens ajuntem, ens apleguem i prenem iniciatives eh, cap a aquest canvi del model social que veiem que en general, si parlem en general, és bastant perjudicial per a, la, per a tots nosaltres, eh, doncs una mica la intenció era aquesta, no? visualitzar que hi ha alternatives i una d'elles passa pel consum i pel consum energètic. Uh -huh. Per tant, el que cal fer és una mica conscienciar la població sobre aquest tema. Sí, sí, començant per nosaltres mateixos i, i bueno, intentar fer difusió de, de totes aquestes iniciatives. Uh mhm. -huh. Doncs aquesta difusió es realitzarà precisament aquesta tarda a les 7 aquí a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16 i esperem doncs, que vagi bé aquesta xerrada. Molt bé, sí, us esperem a tots i bé, eh, aquesta tarda ens veiem. Molt bé, doncs fins a aquesta tarda. Vinga, gràcies. Vinga, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Música Terrassa, a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs tornem a ser aquí i ahir durant tot el dia eh, va tenir lloc al centre Espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, a la Sagrera, la gincana de noves tecnologies. I d'altra banda al fil telefònic tenim a l'Alicia Aguilera, una de les responsables d'aquest espai, perquè ens expliqui com va anar aquesta gincana. Bon dia, Alicia. Hola, bon dia. Explica'ns una miqueta, com va anar la gincana? Perquè vaig apropar i hi havia fins i tot cursets i gent jove donant i rebent classes fins i tot a les escales del mateix edifici. <laughs> bueno, a veure, uh, tot això s'emmarca dins de l'audiència pública, eh, uh, els nois i noies de Barcelona. En aquest cas, eh, és la eh, a nivell de, de la ciutat de Barcelona es fa, o, la, es celebra l'audiència i a nivell del districte és la tercera vegada que eh, és la tercera edició de l'audiència. Llavors, però prèvia a l'audiència, que seria mm, eh, la part no? on els joves eh, expressen, pues, a, en aquest cas en el regidor, les seves demandes. Eh, des del districte de Sant Andreu, des de serveis a les persones, es va decidir que eh, estaria bé fer una activitat prèvia no? amb tots els alumnes que participen a l'audiència per mm, fer-los reflexionar sobre... Mm, cada any és una temàtica diferent, aquest any era les tecnologies, i llavors la idea era fer-lo reflexionar sobre les tecnologies no? i com aquestes ens, ens poden ajudar. I a vegades també quines són els perills no? que hi ha darrere de, de tot el tema tecnològic a, i a partir d'aquí poder construir amb ells un manifest no? que hauran d'explicar, pues, en aquest cas, en el regidor d'aquí del districte de Sant Andreu. Uh -huh. Perquè, eh, clar, mm, les noves tecnologies, sobretot per la gent jove, porta molts avantatges però també molts dels perills. Explica'ns bueno, una mica... Exacte. De fet, la, la, la gincana, eh, que durava tot el matí, vale? i on van participar 100 alumnes d'aquí de, del districte de Sant Andreu, i on hi havia des d'alumnes de l'Escola Especial Sants Innocents a l'Institut Príncipe de Viana i una escola de la Trinitat Vella, al Coma Solà, o sigui que el teniu bastant a prop vosaltres. Eh, la idea era eh, que anàvem passant prova per prova i a cada prova eh, reflexionaven o treballaven un aspecte, no? Per exemple, jo què sé, pues, el primer de tot, a, a través del de, Voices, ells feien, a, a, util, eh, eh, bueno, feien servir aquesta aplicació i eh, els ajudava a conèixer pues, la ciutat. No? Llavors ells havien d'assenyalar un lloc de la ciutat, a partir d'aquí se'ls ensenyava com funcionava aquesta aplicació i com aquesta aplicació ells la poden, eh, la poden fer servir no? en, en el seu dia a dia. Com aquesta pues, vam treballar moltes més, eh? des del tema dels QRs, no? tot el tema de, del voice... bueno, eh, el, el YouTube, el, el Facebook, el Twitter, no? totes les aplicacions i totes les xarxes socials que avui en dia estan no? i que d'alguna manera volíem que punt per punt doncs anessin reflexionant. Fins i tot vam construir també una prova on els hi fèiem reflexionar sobre tot el tema del ciberbullying, no? de com avui en dia també a través de, la, de, de les xarxes socials és molt fàcil eh, fer un bullying a una persona, no? i sobretot a un alumne o un company, no? i que a vegades es fa sense pensar en les conseqüències que tot això pot tenir amb la persona i d'alguna manera els hi vam fer reflexionar i els hi vam bueno, que pensessin també quines alternatives donaven, què és el que ells farien. Tot això ho vam fer a través de teatre, eh? o sigui que uh mhm. -huh. era una mica també la, la idea. Va ser un dia molt, molt complet allà a l'Espai Jove Garcilaso. <laughs> Una de les, dels objectius d'aquesta gincana era portar a terme l'audiència jove mitjançant un manifest. No sé si tu ens pots fer un petit resum o explicar bueno, una mica les claus d'aquest manifest que s'ha fet arribar a veure, és una mica el que, el, el que veníem a recollir o el que vam poder transmetre durant tot el, tot el matí que estaven aquí no? i que van estar treballant és, bueno, per una banda, ells ja estaven agraïts d'haver mm, pogut reflexionar sobre temes de la seva identitat com, eh, de la seva identitat dins de les xarxes no? i que hi ha uns certs perills i que ells han de tenir en compte que hi ha dades com les dades més personals, de telèfon, històries de, mm, més, més seves, no? que haurien d'intentar sempre que quedés en, en un entorn molt privat no? de la persona uh, i que jo penso que ells sí que en, en les reflexions finals i quan van fer la posada en comú van dir que havien reflexionat sobre aquest tema i que els havia cridat l'atenció que, que, bueno, de la vulnerabilitat no? que pot haver-hi de, del perfil a, eh, de les persones a les xarxes i després, d'una altra banda, ells també van fer algunes propostes, no? ells sí que van demanar que, bueno, creien que era important pues, que hi hagués una bona cobertura wifi pues, tant en les escoles com en els equipaments, que algú els assenyés a, ehm, a fer servir aplicacions, a, fer, a construir videojocs, no? Totes aquestes coses eren una mica la que ells sí que demanaven, no? De que poguessin fer realment um, de que els ajudessin, no? que també, a, perquè ell tampoc és que sap, ho sàpiguen tot, no? Si que, uah, sinó que han d'aprendre i que els agradaria aprendre a, amb aquesta línia. Uh mhm. -huh. Perquè les noves tecnologies cada cop més s'està visualitzant com un futur laboral però que aquests nois joves. La mhm. creació, mm uh -hmm. bueno, per exemple, de... Bueno, no? O sigui, no, no crec que hi hagi futur dels joves sense tenir-les en compte. Exacte. <laughs> Seran un element més, una eina que hauran de, que evidentment hauran de dominar i hauran de, de tenir-les per la mà. Uh mhm. -huh. Aquest manifest ja l'heu fet arribar? No, no, no, que va. Ah, aquest manifest ara, ahir va ser una primera jornada de reflexió, després han d'acabar la feina dins de l'institut. Ells ja mhm. venien amb feina feta, dins de, de cada institut això ho estan treballant, i eh, el dia que ho han de presentar a l'audiència, la, a veure, espera, que t'ho diré, <laughs> per no equivocar-me, és el mes de maig, espera. Uh ah, -huh. uh, o sigui, L'audiència de ciutat es celebra, la de, la de ciutat es celebra el dia 22 de maig uh -huh. i l'audiència jove, que, que seria d'aquí del districte de Sant Andreu, es farà el dia 7 de maig. Uh -huh. O sigui que tenen gairebé un mes, mes i mig per continuar treballant aquest manifest. Ahà, uh -huh, exacte. Exacte, llavors no sé... un o dos representants de cada, de cada institut eh, faran arribar aquest manifest al regidor i li explicaran una mica quines són les seves propostes i es, en el manifest no només es fan, servir, es fan arribar les propostes, sinó també els compromisos que ells com a alumnes i com a joves adquireixen. Eh? Uh mhm. -huh quina, com a tu com a responsable d'Espai Jove Garcilaso, quina has pogut palpar, quin és l'interès dels joves en aquest tipus de gincanes i sobretot en presentar aquest manifest a l'audiència jove? Uh mhm. -huh. bueno, jo crec que a, a, en qualsevol tipus d'activitat que organitzi l'administració o l'Ajuntament on, on, es vulgui que els joves no, d'alguna manera hi participin s'han pues, d'adaptar als seus interessos no? i al fer-ho d'una manera lúdica com és una gincana en un horari escolar no? eh, això els crida molt l'atenció. I a més, mantenir l'atenció durant sis hores seguides és difícil. Llavors o ho fas d'una manera molt atractiva, no?, o pots perdre el fil, no? I jo crec que, bueno, vam aconseguir que, que, que el fil es, eh, es mantingués durant tota la jornada del matí, no? Perquè, mm. bueno, va haver-hi jocs, va haver-hi música, van, al final de tot van construir un, un gran tetris on, anava, on anaven les reflexions de cada grup, i bueno, això va estar, va estar bé, va estar bé. <laughs> I tal, l'única cosa que no va acompanyar va ser una miqueta el clima. El dia. Va ser el dia que va ser un dia molt plujós i no va acompanyar. <laughs> No, això no, això no. Tot i que nosaltres estàvem aquí i no ens vam enterar gaire, però sí que, sí que no va acompanyar gaire. D'acord, Alicia, si vols a, a, afegir alguna cosa més... Bueno, mm, res més, que, que a més a més en, la, en el nou espai d'aquí de Garcilaso de l'Intercanviador, el tema tecnologia, és una de les coses que també tenim en compte i la idea és que gràcies a l'obra social de la Caixa tindrem un espai on hi haurà uns ordinadors i esperem que moltes de les propostes que ahir van sortir doncs, es puguin portar a terme en aquest espai. D'acord, Alicia, doncs moltes gràcies i gràcies per dedicar aquests minutets a la Ràdio Trinitat Vial, però a Tot un Poble. Moltes gràcies a vosaltres. <laughs> Vinga, adeu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè ara d'aquí una estona, en el moment en què tornem d'aquesta pausa musical, volem parlar-vos de salut i eh, dintre, dintre de l'àrea de servei, doncs qui millor que ens pugui parlar de salut doncs, que el cap de la Trinitat Vella.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 I ho fem amb Juan Azcárate, que és estudiant de sisè de Medicina. Muy buenos días, què tal? com estàs? Buenos días. Pues nos gustaría que nos hablaras un poco del tema de la, de la hipertensión, ¿no? Porque sí. estos días se está uh, llevando a cabo una campaña aquí en el CAP de la Trinitat Bella y es importante pues que sepamos también cómo, se está realizando y qué, implica pues este, este, lo de la hipertensión, ¿no? Pues sí, yo os haré como un resumen así de los datos más importantes sobre la hipertensión y cuando tenemos que pues tener cuidado, cuando, cuando tenemos que controlarla, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues si puedes decirnos cómo... Vale, pues primero de todo, antes de hablar de hipertensión, eh, tenemos que saber cuáles son los, valores normales de tensión de una persona que está sana. Y estos valores de tensión óptima que llevamos son eh, menores a 120 de sistólica o de alta y menores a 80 de diastólica o de baja, que es lo mismo que decir 12-8. O sea, lo que hacemos es quitamos la última cifra y lo redondeamos, porque así es como normalmente, sobre todo las personas mayores, se refieren a la tensión. Y hablamos de diagnóstico de hipertensión, propiamente dicho, cuando en tres visitas al médico o a la enfermera tenemos tensiones mayores a 140 de sistólica o, a 90 de diastólica, es decir, 14-9. La tensión es normal que varíe un poco a lo largo del día y, es normal que por la mañana esté un poco más alta que por la noche. Y no es una enfermedad en sí lo que es la hipertensión, sino que puede provocar enfermedades en otros órganos, como puede ser el cerebro, los ojos, el corazón o los riñones. Hay dos tipos de hipertensión eh, que son los que nos pueden afectar. La mayor parte de personas sufren lo que es la hipertensión esencial, que es una hipertensión sin causa asociada y que sobre todo se debe a la edad. Especialmente prevenidas tienen que estar eh, de, este tipo de hipertensión las personas que tienen familiares también hipertensos. Porque, son... ¿Sobre qué edades Ahora, ahora, ahora, ahora hablaremos de, las edades y, de cuándo tenemos que tener cuidado. Eh, pues lo que digo, este tipo de hipertensión, que es la que sufre la mayoría de personas, se hereda, entonces los familiares de estos, de estos enfermos tienen que estar especialmente con ojo. Y después tenemos la hipertensión secundaria, que es la debida a otras causas, a, otras enfermedades, por ejemplo, como enfermedades renales, que si curamos la enfermedad, pues curamos la hipertensión. Eh, o a fármacos o medicamentos, como por ejemplo los antiinflamatorios y en concreto el ibuprofeno, que es un, medicamento que todos utilizamos mucho y que podemos y que tenemos que tener en cuenta que puede provocar hipertensión. Mm. Para hay otros medicamentos para el dolor, como el paracetamol, por ejemplo, que son una alternativa y que no causan hipertensión. Y otros fármacos que, que provocan hipertensión son los anticonceptivos orales. Y después, aparte de, estas dos causas de hipertensión, eh, tenemos el, caso de la hipertensión de bata blanca, que se llama, que son pues las típicas señoras mayores que cuando vienen al médico se ponen nerviosas y, dicen, yo nunca tengo la tensión alta, solamente la tengo cuando vengo al médico. Pues por eso es importante que a la hora de tomar la tensión eh, hagamos un reposo de unos 10 minutos antes de tomar la tensión. Es conveniente que se tomen la tensión también en su casa para que pues digamos que no, estén nerviosas y, tengamos un valor más fiable de esta tensión. Después, eh, ¿cada cuánto tiempo debemos controlarnos la tensión? Pues depende de la edad que tengamos. Eh, de los 14 a los 40 años, lo suyo es medírselo cada 4 años, por lo menos tener un valor de tensión para, tener una referencia. Los mayores de 40 años, cada 2 años, deberían de tener un, valor de presión. Y las personas que se encuentran entre los entre el 12.8, que es el, el, óptimo, digamos, y el 14.9, que no están bien bien eh, diagnosticados de hipertensión, pero no tienen los valores óptimos, pues deberían de medírsela cada año. Y es mejor medírselo en la farmacia o con un aparato de estos de brazo, mejor que con estos de muñeca, porque los de muñeca son un poco más imprecisos y es mejor medírselo en la farmacia. Es mejor utilizar los aparatos que hay en el brazo, ¿no? En los de brazos y estos que se, que se miden aquí son mejores. Muy bien. Eh, después, en cuanto a los síntomas, lo normal es no tener ningún tipo de síntoma. Mm. Eh, cuando, cuando nos diagnosticamos de hipertensión, es decir, nos, tomamos la tensión y no tenemos síntomas y estamos por encima, sea, por encima de este valor que hemos dicho de 14,9, no tenemos que alarmarnos, no es una urgencia, tenemos que estar tranquilos eh, y bueno, ir a nuestro CAP, pedir cita con nuestro médico o con nuestra enfermera y ellos nos ayudarán a, a, bajar estos valores. En el caso de que sigamos sin síntomas, pero estos valores de tensión sean superiores, que lleguen a 19, 11, por ejemplo, o sea, por encima de 19, 11, también tenemos que estar tranquilos, porque lo más probable es que nos hayamos tomado la tensión estando un poco nerviosos o un poco acelerados. Entonces lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos, esperar una media hora, volverla a medir y si seguimos altos, eh, entonces sí podemos asistir al CAP, a urgencias, a ver si, si nos pueden ayudar. Y... sí que es importante saber los valores, ¿no? los que puedes encontrarse en el momento de, medir el brazo, saber los, valores que, hay que tener en cuenta, ¿no? Pues, pues sí, estos valores, como hemos dicho, los, los deseables es menor a 12,8. Eso es lo que una persona sana debería de tener. Después, entre 12,8 y 14,9 estamos dentro de la normalidad, pero bueno, un poquito alta. A partir de 14,9 ya es, ya es hipertensión. Así que debemos de ir a nuestro CAP y, y bueno, y controlarnos allí. Pero bueno, sin urgencia y, sin estrés. Y por encima de 19,11 11 eh, sí que y si, y si, no, a ver, si no tenemos, si, ya, si no hemos ido ya a nuestro CAP y ya sabemos que tenemos la tensión alta, eh, una persona que ya sepa que tiene valores altos no tiene que asustarse, tiene que ir al, al, CAP, pedir cita con su médico y ya está. Pero una persona que es la primera vez que se encuentra con estos valores, pues debería ir a urgencias y que, y que le echen un ojo. Y en el caso de que sí que tengamos síntomas, en el caso de, de tener medirnos la tensión y tenerla alta y si tener síntomas, eh, es posible que tengamos, que estemos sufriendo una crisis hipertensiva. Estos síntomas de los que hablo son dolor de cabeza brusco, síncope, eh, mareo, palpitaciones, visión borrosa. En este caso también deberíamos ir al CAP a que nos, a que nos visitara el médico o la enfermera. Que nos lo puedan controlar bien. Claro. Después, ¿qué medidas podemos tomar para bajar la tensión? Pues mm, llevando a cabo lo que los médicos llamamos modificación del estilo de vida, que son básicamente cuatro medidas que cualquiera puede llevar a cabo y que pueden ayudarnos a controlar bastante la tensión. Estas son, la primera de todas, perder peso mediante una dieta equilibrada. Que esto el mismo médico ya nos puede guiar qué, La enfermera sobre todo les puede dar consejos muy útiles sobre qué alimentos pueden tomar, claro. Eh, qué grupos de alimentos no deben tomar, sobre todo, etc. Después, reducir la sal en las comidas, que no solamente significa dejar de echar sal en la comida que, nos tomamos, sino también dejar de tomar alimentos como por ejemplo envasados que, que ya llevan sal. Estoy hablando de embutidos, eh, conservas, o, o, bueno, o otras cosas que no son alimentos como medicamentos efervescentes que llevan sodio y esto es el ion que nos hace aumentar la tensión, o bebidas con gas también. sobre todo ir con cuidado con este tipo de, alimentos, ¿no? Que nos puede variar la tensión. Sí. Después, la tercera medida es la actividad física regular, que, bueno, que es una, una medida que todos podemos llevar a cabo, es, por ejemplo, o como mínimo, andar tres días a la semana durante una hora. Y este ejercicio nos va a ayudar mucho y disminuir al mínimo el, consumo de alcohol. Las personas con hipertensión, lo más adecuado es que no tomen nada de alcohol. Oh. Pero en caso de tomar algo, pueden tomar una cerveza al día o un vasito al día de vino. No y o. O sea, no se puede tomar la cerveza, el vino y el carajillo. Eso no se puede hacer. Solo una. Solamente <laughs> una toma. Hay que escoger. Hay que escoger. Y, y, bueno, ya para terminar un poco, el, Casi como unos consejos para las personas que ya están en, tratamiento para la hipertensión. y, bueno, eh, las, cuando un médico te manda un tratamiento para la hipertensión, es para que este se tome de forma continuada, no para que lo, cuando nosotros consideremos lo dejemos o tomemos más. Ah. Eh, en plan, este fin de semana me pasa un poco, voy a tomarme media pastillita además No, eso no debe de hacerse. Eh, además, eh, cuando tomamos un tratamiento para la hipertensión no tiene por qué ser para toda la vida. Muchas veces sí es, pero no siempre es para toda la vida. Entonces tenemos que cumplir para, porque todavía podemos librarnos del tratamiento durante unos años si lo hacemos bien. Em, después, hay muchos medicamentos disponibles para el tratamiento de la hipertensión y no porque tomemos muchos medicamentos significa que estemos mucho peor. Eh, lo que pasa es que a los médicos, eh, los médicos combinan muchos o sea, pueden combinar diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción para controlar mejor la, tensión, que a lo mejor una persona solamente necesita medicamentos de un tipo, otra persona necesita tres tipos de medicamentos, pero a dosis más bajas. O sea, no, tenemos que preocuparnos más por tomar más fármacos. Ah. Y, lo último, eh, mucha gente, o, algunas personas consideran que cuando que toman un tratamiento para la tensión y, cuando, están bien controlados. Entonces tienen bien la tensión y dicen, bueno, pues voy a dejar de tomarme el tratamiento porque ya estoy curado de la hipertensión y voy a dejar de tomármelo. No, usted tiene bien la tensión porque se está tomando el tratamiento. Si deja de tomarse el tratamiento, le subirá la tensión. Pues ya está. claro. Claro, él es el que le, empieza el tratamiento y en caso de no necesitarlo más, se lo acaba. Muy bien, pues ah, hoy hemos hablado de, la hipertensión. Nos, ah, ¿Podrías decir los, los baremos que...? Los baremos. Sí, sí. Pues, a ver, cómo te animas. La <laughs> hipertensión, eh, digamos que es... Eh, se diagnostica cuando tienes una tensión mayor a 140 de, de, de sistólica y mayor a 90 de diastólica durante tres visitas seguidas a tu médico o tu enfermera. Esto es diagnóstico de hipertensión. Vale. Eh, perfecto estarías si tuvieras 120, 80, o sea, 12, 8. Eso sería perfecto. Y entre 120, 80 y 140, 90 eh, está pues la normalidad, digamos. Por encima de 100, eh, entre, 140, 190 y 190, 110, es decir, 14, 9 y 19, 11, entre, entre estos valores es los valores de hipertensión que no tienen que preocuparnos de ninguna forma y que deberemos de ir al médico tranquilamente y pedir cita con nuestro médico, nuestra enfermera y que, nos ayuden. Y por encima de 190, 110 debemos de ir al, a urgencias del CAP para, que, para que nos ayuden a bajar la tensión, este pico de tensión que estamos teniendo y, y bueno, en caso de tener síntomas también, aparte de esa tensión alta, como pueden ser dolor de cabeza, síncope, palpitaciones, visión borrosa, en este caso también tenemos que ir al CAP para que nos echen un ojo rápido. Muy bien. Pues hoy hemos tenido a Juan Azcárate, que es estudiante de se de Medicina. Pues muchas gracias. A vosotros. Y bueno, no sé cuánto te queda de hacer las prácticas aquí. Pues estoy terminando ya. Me quedan una semana y pico. Y ya termino en el CAP de Trinidad Bella, que me han tratado muy bien. Uh mm-hmm. -huh. Ah, mira. Ya, ya, es importante eh? saber que aquí la, la, los estudiantes que puedan venir a hacer las prácticas aquí en, en el centro, ¿no? Yo se lo recomiendo. Uh mm-hmm, -huh. Muy bien, de acuerdo. Pues també, també tenim aquí la Conxeta Mañaner. Uh, eh, una cosa que, teni, que volia preguntar-te, perquè ahir vam tenir aquí amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, el José sí, el, el José Maria López, mm. i ens va dir que igual els cap de setmana el cap de la Trinitat Vella havia de, tan havia de tancar. Això és veritat o no? Bueno, obren el quad Casernes a partir del dia 23 uh -huh. i en principi els diumenges doncs estarà tancat i en principi eh, s'obre de 9 a 2 al, al nostre centre els dissabtes uh -huh. i el qual Casernes doncs, que està dotat en laboratori, radiologia uh -huh. i bueno, que estem contents per ser un centre potent de referència no? i que evitarà que... tenir que anar moltes vegades uh -huh. doncs, a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Pas que això és una retallada també, perquè si el cap de setmana no està obert al CAP, el, bueno, jo diria que els veïns el primer centre que tenen com a, com a el CAP per, per anar és precisament el CAP de la Trinitat Vella. No? Bé, això, això ja s'hauria de parlar bueno. amb uns... No? Yeah. Mhm. Uh -huh. D'acord, doncs el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda i eh, us recomanem alguns dels actes, algunes de les activitats que hi ha previstes per aquesta tarda i per als propers dies. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i anem al que és la nostra habitual agenda. Comencem parlant de la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Sabies que es pot jugar escacs a la biblioteca? Doncs ara la Susana t'ho confirma. La biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us convida com cada dijous entre les 6 i 2 quarts de 8 de la tarda a jugar a escacs. Si no en saps, també t'ensenyarà a jugar. Molt bé, doncs ara parlem del Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, que us acosta el terrorisme a la Sagrera, al tema d'Hipercor. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, una xerrada per compartir amb tots els veïns i veïnes el que va suposar l'acte més cruel viscut en aquest barri. Estem parlant de l'atemptat realitzat al centre comercial Hipercor. Doncs la presentació anirà a càrrec i l'introducció històrica de Joan Pallares Personat. Al cas Hipercor també hi parlarà el Roberto Manrique, que és exdirigent de les víctimes del terrorisme i víctima de Hipercor. Es realitzarà una taula rodona i l'entrada és gratuïta. Més coses, el microcotxes de la història i el col·leccionisme a la Fabra i Coats. L'espai Josep Bota de Fabra i Coats ofereix avui a un quart de set de la tarda una taula rodona amb Claudi Roca, Jaume Jovert, Eduard Esteve i Antoni Tatxó, entre d'altres. Ens queda doncs, un minut per acabar el nostre programa d'avui. Eh, Dir-vos que el Centre Cívic de Naves us acosta a la ciutat a través de la mirada de Cesc Gai. El Centre Cívic de Naves, al carrer Naves de Tolosa, número 312, s'ofereix avui a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula a la ciutat de Cesc Gai. Molt bé. Doncs altres coses que també podem comentar-vos abans d'acabar el programa és que l'Escola d'Adults Pegaso us acosta la figura de Rosa Leveroni, dona de lletres. L'escola d'adults Pegas al carrer Segadors número 2, segona planta, us ofereix fins demà divendres de 10 del matí a 1 de la tarda i a 3 de la tarda a 8 del vespre l'exposició Rosa Leveroni, dona de lletres. També volem comentar-vos que l'entitat andreuenca ASEM Catalunya us ofereix el concert de la Coral Gospel Gràcia. Demà divendres l'Auditori de l'11 a Gran Via de les Corts Catalanes número 400 a dos quarts de nou del vespre realitzarà un concert de la Coral Gospel Gràcia a benefici de l'entitat andreuenc ASEM Catalunya. Molt bé, doncs eh, una última Bé, sembla que ens queda un, un últim apunt, doncs arriba el bon, el bon viver d'arts, del qual us en parlarem demà en aquest mateix programa. El que fem ara mateix és marxar, donar les gràcies al Ricardo Malavé per ha estat a la part tècnica i també a la Susana Ávila, que com sempre doncs, ens acompanya en aquest programa. El que fem ara mateix és marxar, ens retrobem demà a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau!